ноги давно вже мокрі, бо нема під передками підошов, а ганчір'я ненадійна ізоляція. Знову кілометри, страшні кілометри для поранених. Знову заспокійливі голоси. Тримайтесь, братці, кролики, уже скоро ріка Абава одна із живописних рік Латвії. Я усміхнувся. Хлопці іще говорять про пейзажі. Вище голову земляче, виживемо, сказав короб, який прийшов змінити мене. Якби твої слова та Богові у вухо, ніби молитву прошепотів поранений Федір Куйбишевський Спасибі. Щоб хлопці не спали на ходу. Капітан Кудрявий неголосно читав вірші улюбленого поета. Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Ніхто з бійців не відповів, не звався, і кудрявий сказав. Це письмо матері Сергія Єсеніна. Нехай воно летить через фронт до наших матерів у цю ніч. Вони ж теж часто ходять на дорогу, в нас усіх виглядаючи з війни. І матері, і дівчата, не стримався Юхан. Були б людські умови, ми б заспівали аганьок. Музика однополчанина нашого Галки Никитенка здорово склав антихрист. На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилась на ступеньках крыльца. Я обернусь, співав август, який брав рубежі російської мови і граматики штурмом і за законом військового часу блискавично. Таке славна і ніжна пісня Михайла Ісаковського і Вальки Нікітенка Аганьок. Часто передають по радіо її, хоча й не кажуть ще, хто ж автор музики. Восьме, десяте лютого. Через 16 годин ми дістались до місця дислокації найбільшого у курзами партизанського загону Червона стріла. Життя у таборі було не таким конспіративним, як у нас, уже тому, що бійці могли говорити нормальним голосом. А хочеш кашлянути, бухикай навіть не в шапку і не падай у сніг, боячись, що тебе почують. Однак землянок у партизанів теж не було. Люди жили в чумах, конусом ставили соснові жердини, які обкладали внизу густими ялиновими гілками, щоб не дуже продував вітер. Угорі гілок не було, а тільки голі жердини, крізь які вився дим від вогнища посеред чуму, навколо якого сиділи чи лежали партизани. Температура в такій хижі у лісі однакова. Тільки багаття всередині рятувало бійців від холоду. Табір Червоної стріли, якою командував ладгалець Віктор Столбов, рекомендований на цю посаду Балтійцями Кудрявим у дні загибелі першого командира, 20-літнього Володимира Семенова, був у лісах між крутобережною Абавою і озером Усмас. Тут мало ґрунтових доріг, а хутори контролювались партизанами. Цей край був ніби малюсінькою партизанською зоною, десь до 50 квадратних кілометрів.